atanuwo murenganeje nk'uwi nk'igihe mwaba muvuga yerekeye umuntu kanaka mubivuge atawe muri ko murarengera karimbi muri studio muri kumwe na Romualde niyo yabivuze mu binga bw'ivyuma hari Albert Nduwayo nimero muza guhamagara ko nizazi ninyene 26 amakuru mutamenye ni ibintu by'aba bantu bakora muri ohn nk'igisata ntunganyamatongo mhm, byagenze gute ni ukuri baratwandikira amatongo mugabo kugira baduhe impapuro bigateba bakaguma bategerereza mu ibarabara twe twarubiye ku ibarabara nk'umuntu yandikije igitongo aronka urupapuro haheze nk'iminsi ingahe Eme na Mr. turabimubwira mugaba abakozi nabo bagize icyo babwira tubona umenga ntacyo babibonamo baguma bakwega amaguru by'ukuri muri OEM hoho bababwira ngo iki oya abakozi ba e bo bajya babikoramo baguma batubwira ngo barimo barabicapa mugabo banarutavye ntibaruguha hmm. ntibaruguha kandi uba wabonye barutavye yego ntibaruguha mwaka hariho nk'abo umwaka uri murahera mugabo ntibaguhe impapuro zisa ngo jyawe barajyanye hataregukira abanyagihugu cyangwa ngo hegukira abasirikare tumenye uhegukira umwe muri twebwe none muri ayo masasu uvuze nta n'umwe yakomeretse nta n'umwe yakomeretse ahubwo imana yarakinze cyane usanga barashe hejuru kugira mushwiragire mwari kumuteza akajagari ewe amasoro akaza ku mitwe y'abantu no ku matwe eh. hemumenyesha amakuru mhm. we wumva atari akanduro k'ibara ahubwo njyewe ndiko ndatabaza no kuri Sebarundi, naraba tugarukire kuko twebwe tugomba kwicwa n'abatotwisha ariko na nacyo mwomenya nuko ajya amatongo nkuko behetse kuvugwa mu kiganiro cy'abavugizi hajya ahantu na hantu hamaze gushyirwa mu minwe ya leta igisigaye nuko eh, nkuko umushikiranganje wo kwivuna basi yabivuze hariho abarose umuzibukiro abandi nabo bataraworonka mukazoguca muhagwanira ntihazobura abahasigara icyiza rero nuko mworindira mwitonze hanyuma hageze yuko mubona muti murarenganijwe kuri ibi na biriya mukitura inzego zibijejwe kuko mwebwe ntimwoshobora kwigwanira none rero mumenyesha amakuru mhm. twebwe hariho urupapuro rwavuye ku mushikiranganji w'intwaro yo hagati mhm. burya urwo rupapuro ni urupapuro rwanditse neza kuko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mhm. kwihenze kurungika urwo rupapuro ruvuga iki rwanditse neza cyane arurungikira buramatare urwo rupapuro ruvuga iki urwo rupapuro ruvuga ku bantu bahawe ayo matongo n'abami mhm. n'abahawe ayo matongo n'aba guverineri na ba musitanteri mhm. ko buri muntu wese azotunganirizwa ku giti cyiwe ariko mu gihe ataratunganirizwa mhm. nta kundi ari kubivuga kuko niwe duhanganywe erega niwe ariko mwibuke neza yuko iyo kambi yo ku mudugudu irakorerwa bw'imyimenyerezo ya gisirikare kandi yabitomoye neza avuga ati aha hantu ni kambi ni mu kibanza cyahawe igisirikare kubera umwimenyerezo kandi ko n'abanyagihugu batemerewe kuhagera kuko bashobora kuhasanga n'ibindi bigwanisho byo hava bibagirira nabi none kuva kera mhm. irahatora umwanya uwo wo wose tutarabye ngo itarabye ngo hatwarane cyangwa ntihatwarane ubu ni uguha eh. akarorero ko uno munsi hajya hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu abantu ntibariko barahaba mbo ego bariko bariko bariko baratunganirizwa namwe rindira nkuko yabivuze umushikiranganje umushikiranganje wo kwivuna basi yabisiguye neza muri mwebwe hariho abantu bahawe imizibukiro hariho aremanga ko hariho nabandi batarayironka ikirenze ko nuko kandi harimo na mwebwe abavuga yuko mwitira ayo matongo eh, ni murindira eh, rero ibintu bije ku rutonde eh, hanyuma muheze mutunganirizwe ariko ntimwo sinovuga nti mwebwe mugende kwihagira ry'amatongo matongo ngo umugingo nuko mwahoze muyarimiramwo leta yatoye ahantu irahakoresha umugambi mu gihe ibona yuko ari inyungu rusange kandi umushikiranganje yabitomoye neza avuga ati nahantu ho kugira imyimenyerezo ya gisirikare n'abanyagihugu ntibarekuriwe kuhegera ariko rero gamenyesha makuru mhm. twebwe nitugwanya leta mm -hmm. kuko leta ego none ko haheze imyaka ibiri n'inusu tutariko turakubita isuka none twebwe tugiye kuzoba abandi icyo mbona musaba ni uko mwosaba yuko babatunganiza vuba nayo ahandi hoho kwiyumvira ngo hajya haracyari rwanyu leta yarahafashe ni murindire mutunganizwe mu bundi buryo ariko umushikiranganje yabitomoye neza ati nahantu ho kugira imyimenyerezo ya gisirikare mwebwe icyo mwosaba gusa mbona nuko mwosaba ko babatunganiriza vuba none mumenyesha makuru mhm. ko kumizibukiro ku mpapuro twebwe twa dufise mm -hmm. batanze imizibukiro y'ibiti mhm. atari imizibukiro y'ubutaka none abo bobo ntibazohabwa imizibukiro y'ubutaka amakuru rero dufatiye kuri rwagasore ndadaye n'undayishimiye barito atwara uno munsi abanyagihugu rero barafise ukuntu bariko barabishima bashima ko barito uno munsi ariko arashyira mu ngiro ibyo rwagasore yari ikeneye n'ibyo ndadaye yari ikeneye uno munsi bavuga iki neza neza kuko mu kiganiro ni ahewanyu havugwa amaki babivuga gute bafatira kuki harabaye ibintu by'akajagari gushikaho abantu bashyirwaho ku kirago bamwe badashobora kuronka ijambo mhm. ariko rero muri bibiri na mirongo ibiri mhm. bavuga ko bisanzuye bavuga yuko ubu bavuga batarinze gukebaguzwa mhm. nk'uko gasore na ndadaye bari bavuze yuko hasigarwa kuba intwaro ibereye intwaro rusange intwaro y'aho umuntu agishyira akizana none uno munsi ku mutumba ubako wa gaharo uri kuravuga eh, abantu abo mwabana ni babandi nyine hahindutse iki none rero uno munsi iyo haramutse hakorwa nk'inama mhm. uno munsi rero barabaza ijambo bakaribaha kandi umuntu akavuga yisanzuye rero urumva rero nawe gushimira rero umukuru w'igihugu bari kutarashimiye mhm. umugambi mwiza ariko arakorera abenegihugu wo kuberekana yuko nabo nyine bafise ukwishyira n'ukwizana mu gihugu cyabo none muri icyo gihe abaza kuvuga batorwa n'abandi uri karatunganiriza neza ineza abanyagihugu uno munsi niba ari kararaba nabo mu minsi yahera siko baraba babanza kwiyumvira ati natwa urumva ntakogwa ko naka ni igihangange naka vuziri ni iryo nyene mhm. kandi wasanga ari abo twitoreye mu bwabo mm. icyo gihe nyine abo twitoreye ntibifuza yuko umwenegihugu avuga n'icyo yoba asise ku mutima kandi aricyo yari yabatoreye Eh, Ego Celestin none muri eh, muri ubwo buryo nyene mwebwe mu bijyanye n'iterambere muca muterera gute ku buryo ko muvuga muti ubu ibintu bimeze neza mukora iki cyane cyane kugira mushigikire ababa ariko baraba abo muba mwitoreye mu bikorwa by'iterambere eh, icyo dukora twebwe kugira ngo uno munsi hanyuma tumufate mu mugongo nyakugira imana n'umugisha uyu barisita nayishimiye mhm. twebwe uno munsi twebwe turereka abajejwe intwaro mhm. ikiba kitubakiye mhm. tukabereka n'icyo twokora mhm. hanyuma nabo bakadufata mu mugongo mhm. kandi bakatuja imbere bakatwereka yuko na twebwe dufise ijambo kandi dufise icyo twokora kandi kiyace kibereye igihugu uno munsi rero intererano turiko turatanga niba bariko baravuga nk'ikivi rusangi turacitaba cyane rwose kubera uno munsi umwe wese ariko araraba ubumenga turakora twisanzuye atako umuntu yovuga ngo ndiko ndakorera naka nawe mu misahera wamenga ukorera umuntu ku giti ciwe kugira aronka amanota ubwo uno munsi turabona yuko umuntu ariko arakora ariko arakorera igihugu tugushimire celestin intererano n'umuganda turiko turatanga uno munsi ni uwo rero kugamburukira abariko barajana ndayishimiye abatariko barajana ndayishimiye nabo rero tujya tubakebura kandi umunsi ko dufite ukuntu dushobora kuvuga kuko iyi radiyo usanga igihe bari bayipfuye radiyo mhm. yuko atamuntu umwe yavuga oya mhm. uvuze oya yaba ariko igihugu ubu none umuntu avuze oya afise ukuri baramutahura bantu uvuga oya kera akajagari gu tugushimire celestin ngaho mu ishombo ego murakoze murakenuye uwiteka barinde mu bimenyeshamakuru sawa namwe sawa Alo. Alo. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Tuvugana nande? Tuvugana n'umuntu atacinya kwivuga izina. Uhagaze hehe ba? Je mpagaze muri komune mwakiro. Imwakiro mu ntara ya Muyinga hafi mm. y'uruhongore kama rwa Ruvu. Rwa Ruvu. Mhm. Eh jera amakuru nagomba mvuge. Mhm. Namakuru yerekanye no ku mutumba wo murukanya Rukanya. eh muri komune mwakiro muri rugabano. Muri rugabano. Mhm. Mhm. rero abatware baragirije inama barahimiriza ko basaba bakwiye guturutsa ibitungwa mhm. ariko kweri hari abantu bigite nyine niko badakorwako mhm. inka bararagira intama zabo ugasanga baragiye none iyo bishyitse eh, bibwira intwaro babishyura gute abo bantu musanzwe mubana bimeze mwebwe ubwanyu muba mubazi gute twe tuba tubazi kandi tubana barigeze mhm. kubafata igihe kimwe barabaca amande mhm. ariko bagumye baragira nyine baragira iyo bagiye kuragira mbega baragira mu matongo iwabo canke bafa aho baragiye hose bararagira mu matongo y'iwabo mhm. ariko bakajyaniranya n'ay'abandi umwana n'ikinona mu gihe iteko risohotse rigakorera ku bantu bose ntirikorere ku muntu umwe ku bantu hano bakaba abandi bantu hasi ndabibaza reka kumbure abajejwe ikomine ya mwakiro canke intara yose ya muyinga barumva akakamo kanyu kuko itegeko ryokora rigakora kuri bose atanumwe avuyemo niho kumbure ryoheza rigashimisha abanyagihugu ntibayironka ku rugero bipfutsa nk'ubu abamaze kuyironka dufate wasabye imifuko ibiri ubu umaze kuronka inga imifuko nk'ibiri cyangwa itatu uronka umaze kuronka na gute ubu umaze ubu umufuko umwe ubufise wiyandikije ku mifuko ibiri aronka umufuko umwe mhm. y'ibintu byabaye kuri dimashi ntitwabishimye nubwo nyakubahwa musitanteri yajyaga agasukamwo amazi na shefu de zone ntibyatangwa neza nk'uko nabibonye uno munsi mhm. eh, rero mm. twagomba dusabe prema eh, leta nk'uko ari umubyeyi kandi yama ikorera kwigoroka nini y'abenegihugu barabe kabisa turonka amase kabisa tuyita amasino ubu mwavuga ikizungu mm. tuburonke burema kuko biragoye wiyandikije kuri tubiri ukaronka kamwe urumva birateye ubwoba none toma iyo mubagigeye Mhm. impamvu utazi ukwiye cyangwa iyo fumbire ayo masi ataza akwiye babishura gute kandi mwana yariye amafaranga ibyo nta kuntu twobibaza kandi e, na musitanteri abibona kimwe gusa icyo tumenya tubona yuko kuba ari ko hiyo hejuru iyo bihingurikwa mahoro tuvugana nande ntawe kagiye jambo siko ibukinanyana ntawe kagiye ibukinanyana havugwa make ndababwira amakuru yabaye ino mhm. twebwe turitaba nk'urubanza hajya mu nyamiramabi mm-hmm. hanyuma waba ugiye baguha insofikansiyo imwe mm-hmm. wagerayo ntibakumvirize ugaca bagushyira mu gasho ngo uzosamba uwundi munsi ibyo birabamo Mhm. ukaba nk'iminsi ine itanu utarasamba ibyo biraba mu ndwi hagati ibyo rero mhm. bigaca bitubabaza rwose Eh, halo tuvugana nande ntituriko eh, turumvikana neza ah. batubwira yuko nabo barindiriye ko biza nta mwizero w'iminsi babaha basi oya nta mwizero kandi turabona n'igihe kiriko kiragenda ahubwo tuzohavura tubiheba sinzi ingene bizogenda kabisa reka iki kibazo kijyanye n'imbuto kibonekeje kino gihe kizo umuti ku irima riza alo alo mwiriwe neza nayibikogwa ibikorwa bikorerwa ku ishuri ngo hari bapfunze muci batarishe agace yiyongera ko n'ayandi baba bariko barakubu ivyo bikorwa vyo bari nk'ibiki ni bimwe bimwe bijanye n'inyubako none ntiba bavyumvikanye mu manama oya kuntu kimeze no kuvuga umudiregiteri akorana n'abajya banje baserukira abavyeyi bo bakabanza bakagira inama zabo no kuvuga abavyeyi twebwe badutumye ko tuzakugenda batubwira ibyo bateguye urumva ntabyo kuharira bibamo iyo mwituye nk'izindi nzego uretse eh, uwo mudiregiteri nk'abarongoye indero mu ikomine bo babivuga ku iki twe nta nabo tubona twe nta nabo tubona mukabasanga aho bakorera ariko babafise aho bakorera ku ikomine iyo tuba bakorera twe ntaho tuba tuzi ni ku ikomine alex niho ibiro by'urongoye indero mu ikomine biba ni ishure shingiro ryo ku mutumba Nyamitore riri ahantu kabanga mhm. reka kumbure eh, abajejwe indero mu ikomine bavyumvise reka n'abandi bose baregwa n'ikibazo cy'indero bumvise akamo kanyu ko mwoza muratozwa amafaranga mwumvikanye Tuvugana na niyo nkuruja ari mu ntara ya Ngozi. Niyo nkuruja ari mu ntara ya Ngozi. Mu buraruko bw'igihugu havugwa make. ashaka ikivugwaho n'uko twebwe twasaba nko mu bushikiranganzi bw'intuzeya mhm. ujya uri umwarimu bakagutuma ugende kwigisha mhm. tukaba twumva yuko hari amafaranga ya agejwe yuko bagurira ibikoresho abarimu kugira bashobore kwigisha neza mhm. amafaranga n'ukuri barazoraba namba asohoka baraba ukungene boyatanga kare kugira umuntu atangurana umwaka afite ibikoresho bikwiye kugira dushobore kurangura akazi neza kumbure abo vyega abayobozi birashika mukababaza muti ko twumva ijya nino amafaranga atangwa bakagura ibikoresho hari igihe mubibabaza bakabishura turabibaza mu manama duhora dukorana hamwe n'abayobozi mhm. rimwe rimwe baratubwira yuko ngo amafaranga ataraboneka mhm. nibwo ukabona umwaka uraheze n’ubundi urasubiye mhm. ngo ni murari ngene mwimenya aba bo muri minisiteri d'edikasiyo baje ngo murahembwa kandi wumva abandi barabahaye ibikoresho bashobora gukoresha none wowe ibikoresho ukoresha gute kandi ngo muhembwa na leta ariko kandi ibibazo nk'ibyo murashobora kuzamura bishikiriza mukabibaza muti kubera abo ikana kabarose natwe ntituronke mukumva inyishu zitangwa mukamenya niba koko mwebwe aho muba muherereye mutaro ayo mafaranga atatanzwe canke ko kuri bamwe na abandi ntatangwe twe twamaze kubona yuko hamwe bayabaha ahandi naho ntituzo turayaronka neza ariko mubajije hejuru baremanga yuko baha bamwe abandi bakabima yego none turi kumwe n'abarimu baba bakora mu yandi mashuri babaha ibikoresho umwaka w'ishuri utangiye nashatse kumenya niba abayatanga bemanga ko ayo mafaranga atangwa kuri bamwe abandi ntatangwe eh, ni uko tutabona abantu tushobora kuyibaza mugabo twegera umuyobozi aratubwira murari ingene mwiyungunganya abonetse tuzoba birashika bakateba bakayabaha nk'iyo mwiguriye ibikoresho urabona twamaze kubigura umwaka tukawutangura tutayaronse tuguma tubibamwo uko nyene gushika haboneka ayo mafaranga eh, ariko iyo mubagije nko mu buyobozi bw'indero mu ntara bobo babivuga kwiki tubagije mu buyobozi bw'intara hariho aho baba bayatanze mhm. ahandi naho ntashikeho bagaca basansubiriza bavuga yuko bihangane gatoya amafaranga azoboneka aho kibazo nyine nshibona umwaka uheze mhm. ubundi ukisubiriza ugasanga ibikoresho mu kigo turabyigurira kandi byasabwa yuko dutonda aba inspekiteri baje kutugirira inspekisiyo dushobora gutanga ibikoresho bikwiye byose ata kintu na kimwe aho ataba yashitse insiguro batanga n'izihe ku buryo ashika ahandi ahandi naho ntahashike bumva bavuga yuko ngo bakirindiriye bumva nta burya rya tegeko ntacyo ryagize ntacyo ryavuze naho iwanyu mu ishombo akajagari n'akajagari n'imirima ngaha twe ntitwironke icyo tukivuga imirima yose bararagira amenga ni parisa ko mutwabatereye none iyo iyo mubagije intwaro zibabwira nabonye nabonye ne abajejwe intwaro bari babisizemo uruhara ariko nabonye ne mbona intungwa zabo ziguma zitembera uko nyene musaba inzego zibakurira abo bagejwe intwaro ku mitumbi wanyu twebwe ico dusaba nuko abari hejuru kuvuga nko kohera ku mushikiranganje w'intwaro mhm. yo hagati mhm. urabyumva mhm. Eh, hanyuma ko yoraba icyo afasha kugira ngo guhera kuri buri amatari mhm. ahimirize mu ntara yiwe musantera ahimirize mu ntara yiwe shefu ahimirize mu ijoni ryiwe mukuru w'umutumba ahimirize ku mutumba wiwe mhm. kugira bene igihugu boroherwe sawa tugushimiye twibaza yuko abariko barabikora banyuranye n'itegeko na cyane cyane ko harimo n'abajejwe intwaro bo kwikubita agashi hanyuma kugira mu barabire kw'akarorero keza kuko nibaguma barenga amategeko ntibazoshobora kubereka akarorero keza mwebwe baba baserukira kandi barongoye Mm. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Tuvugana nande? Erike Erike kwisenga. Erike kwisenga n'amajahehe aho mu Ibutezi e, mu Ruyigi. Ibutezi e, mu Ruyigi havugwa make. Eh dushimye ko batangiye kudukorera ibarabara ryagiriza Butezi. Mhm. Mm e, eh gaitwa sabye kweri ubu bariko baratangura kurikora. batanguye ryari ibikorwa bigeze batanguye ryari ibikorwa bigeze he batanguye kuri ndwi baratanguye guharura mhm. ubu turabyizeye kweri ntibyari rigihita neza ariko turabona kamo kari sawa none namwe abanyagihugu mugiye kuri byaza umusaruro gute mwiteguye gute eh, turashimye cyane rero niba komeze bari dukorere neza cyane neza cyane mhm aho mukayongozi kayongozi amakuru utamenye n'ayahe Eric amakuru avugwa ngaha mu kayongozi mhm twe twagomba dusabe nk'abantu bajejwe eh, ahiri tumatumana kw'amakuru imiterere mhm twe uruja n'uruza rwa gutuma tumana kw'amakuru ngaha ntirumeze neza mukayongozi kayongozi mhm zifashe gute turafite umurongo mhm. antene iri hejuru y'isoko ngaho nyine mu mhm. uwo murongo nukuvuga rero uhahagaze uhagaze ngaho mu kayongozi ushobora gutelefona nk'umuntu ari mu ruyigi mhm. cyabura ngo utelefone umuntu ari mu bweru ntumuronka rero twasaba yuko ababijejwe boza bakaturabira iyo antene bakaraba ingana babitinyanyugira kugira ngo urujya n'uruza kugira ngo bigende neza atangorane ubu rero ni ukuvuga umuntu utamurondeje amaguru mhm. ntumuronka rwose kubera none ntimureyitura iryo shyirahamwe aho riherereye ahari ibiro byaryo mubaze icyo bariko barakora kugira iyo ngorane ive mu nzira Eh, kuva itanguye none akavura abasha nta nuko kagwa ahaheze igihe kingana gute bofisi mu ruyigi ikinyanya cyo kumvikana neza ariko yatubwiye icyiyumviro cyiwe gusa yuko imvura bayibuze mu ruyigi bamaze iminsi babona itagwa tugushimire jya kumuririre utubwire amakuru utamenye aho mu karere ubwo bwatubanje gushima kwanza kubera bari baradukorera amabarabara yo ku mugwa mukuru w'intara mhm. hama icyo dusaba abatware nk'abashefu de zone n'abakosiyo mhm. ni uko ayo mabarabara bamaze kuyabahereza boca baza barayagirira isuku nagira na mwebwe abenegihugu cyangwa abanyagihugu mwoza murafasha mu kugira muze murasibura nk'imiserege ahandi hamwe hamwe mwongera muraba mu menyeshamakuru mhm. iyo bataturaharitse ngo tugende gukora ibikorwa bya rusange ugasanga nk'ubu ugiye kuraba nabo nyine ibikorwa bya rusange usanga ariko barakora mhm. jean marie murugege katubwiye yuko amabarabara ariko arakorwa ariko kandi bisabwa ko abatware bahimiriza mu kuyabungabunga ni ukuvuga amakuru mutamenye mhm. ndakumva neza jivenari uranyumva yego ndakumva neza halo ndakumva gatanu kuri gatanu yego Mm-hmm. nizere ko muri ku macumba ni ukuvuga amakuru mutamenye twe turafise akabazo katubereye kanini ngaha muri komine bukemba kajyanye n'ukuntu twebwe dusigaye twuzwa umutekano w'ukuntu tumanukana utwuma mu myonga cyane mu ndimiro zacu mm-hmm. yego twasaba rero utwuma nyabaki udutomoreye n'utwuma tumeze gute utwuma nyabaki udutomoreye neza udutomoreye neza utwo twuma bigura ko mutumanukana n'utwuma nyabake aro genda kumva mhm ndakumva nanje ubu nayo mwigisha apa aho bitimwe yayigisha ku mutumba wa nyati bari muri commune kayo mhm ukuri uwo mwigisha je no bwa ko ateye ikigongo ateye ikigongo gute Alex ukuvuga hari yende y'amaguru akatwigisha ino muri commune kayo mhm ndasamwe kuba mu Mhm. iyo bahariya n'iya gitega akaza kwigisha muri komine kayokwe abana yigisha wumva bazoronka akarusho akahumva bazoronka ubumenyi ubu none nta hantu hari homeyo yoba araba ko iri hafi y'aho yigisha ni ukuvuga muri kunyashure nta home ihari benshi nsaba bajya ijya migwi ijejwe gutanga ubuzi ku barimu mhm.